Өнөөдөр хоёр хүн байсан. Сүмд орж орж ирсэн хоёр хүн байсан. Энэ хоёр хүн Тэнгэр бүр хааны дуудсан байна. Тэгээд Парисай Тэнгэр бүр хааны яаж дуудсан бэ? Гэхээр жүгээр бурхан гэсэн. Харин татвараа хүраагчийн Тэнгэр бурханы дуудахаар бурхан минь гэж дуудсан. Монгол хүний хувьд энэ ямар вэ? Та наруу дахиад нэг нэг тэр тийг харин авлаа дээр байгагийг харж болно. Тэнгэр бурханы туудахаар татвар хураагч нь өөрт өөртөө хилээд бурхан түүнийгээ дуудсаныг хадараа би энэ хүн байна гэж өөрийнхөө тухай тайвэрсэн юм уу яах юм уу бахархсан уу тий харин татвараа хураах чинь Тэнгэр бурхааны туудахаар бурхан минь гэж дуудаад цайбираар ихэлсэн байна. Энэ маш би өөрөө маш өндө ажигласан байхгүй юу? Тийм ээ. Яг гэдэг гэвэл би өөрөө хинийх вэ гэдгийг яг яг дуудахаас яг илэр хийж байгаа. Тэнгэр бурхан минь гэж тийм ээ. Та нараа яаж дууддаг вэ? Багш оо тий. Бурхан гэж дууд юм уу? Бурхан. Цайбирахаар бурхан гэж дууддаг хүн байгаа мó? Би нэрээ юустай мэдэхгүй байна тий. Ямар вэ? Юу нь хоёр хүн хүсэнд орж ирсэн гэсэн чинь энэ та ганц хоёр хүн биш ээ. Хоёр янз байгаа. Нэрэ мэдээж сайн цайбирдаг. Сайн цайбираад Тэнгэр бурханд бүх юм найддаг юм шиг амьдарч байгаа мөртлөө тэг ирээд Тэнгэр бурханд цайбирхан бишээ өөрт хэлнэ тий. Өөртөө ярих хүн байгаа. Ганцаараа өөртөө. Энэ Тэнгэр бурхан сонсч нүгөө хамаагүй нэрэ. Тэнгэр бурхан намайг сонсч нүгөө хамаагүйгээр би одоо цайвэрч байгаагийг үжүүлэхээр тийм ээ. Өөртөө ирсэн энэ сая парисайж хүн. Тэгээ нөгөөг нь биш ээ үнэхээр хинтээ ирэхээр ирсэн билүү. Тэнгэр бурхан тий ирэхээр сүмд орцсон хүн байна. Өөрийнхөө байдал ямар вэ? Гэм нүгэлтэй байна уу? Эсвэл нэрэ үнэхээр сайн амьдраад а тэнгэр бурханд өргөх юм байгаа, эсвэл бахарах юм байгаа тийм ээ. Яасан чинь бурхантай ярихээр ирсэн хүн байгаа нөгөөг нь бурхантай ярихээр ирсэн хүн биш юм шиг харагдчихэ. Парисай хүн яаж амьдсан бэ? Ирээд тий юу ярьсан уу? Тийм ээ. Үнээс гадна энэ нэрэ парисай хүн хинтэй ярихээр ирсэн блэ гэдэг хийхэнд би нараа ажиглах ёстой байна. Та нар сүмд мисанд тий мисанд бас ирж байгаа тий. Хани сүмд ороод мэдээж ер нь бидний нүдэн тий цагалмаа ингээ хардаг мөн үү тий цагал цайбирахаар цагалмаа хараад цайбирдаг юм уу эсвэл цаар юм нь доошоо хараад цайбирдаг энэ нэг нь буруу зүв энэ үний талаар ярих юм биш харин цагалмаа хараад цайбирсан хүн ч гэсэн чинь доошоо хараад цайбирсан хүн гэсэн чинь хинт цайбирч байгаагийг нэрээ үнэхээр сайн мэдчих байна уу гэдгийг өнөөдөр библиэс бид нараас асууж байна тий өнөөдөр барисаа өөрийнхөө тухай ингэж бахархсан. Би тийм хүн шиг амьдрч байгаа. Би тийм хүн шиг, энэ хүн шиг ингэж амьдрдаг биш ээ. Би сайн амьдрдаг шүү. өөрийгөө имэрхүү тэнгэр бурханд танилцуулсан байдгийг харагдаж байгаа. За сонсныхаа дараа тэнгэр бурхан түнд юу ирэх вэ? Мөн барисаа татвар хураагчд юу гэж ирэх вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй байна. Бид нар бас тийм 자비르뜨 하링 히루에 댕기 보르항민 다 나다 도슬라지 다 나다탐트 베가세 비 나다트 이님 도슬람치 히르크테벤게 자비르하르 댕기르 보르항 히루에 비드 나라스 자자 비생 손슬로 하링 치 힘베 게자 아수하르 비나라 유게 제일울라고 비 байхгүй тэнд байхгүй татвар хураг татвар хурагч шиг биш хүн шүү. Би шудраг бус биш. Би иймэрхүү ингээд ингэж амьдрдаг хүн шүү. Тэнгэр бурханд өөрийгөө иймэрхүү таньшуулах санаа тийм үү? Татвар хурагч эсвэл татвар хурагч шиг бурхан минь түүнийг шууд дөөдснөөс хойш би таних шүү гэдгийг илэрхийлсэн байна. Тийм ээ. Би бодсон яана хүмүүс сүмд явдаг хүмүүс ч гэсэн чинь яагаад ингэж байнга байнган биш л дээ. Яг сайн мэдээг тагаад амьдч чадахгүй билээ. Тийм ээ. Харин би ч бас ингэ тийм бахархан байхгүй харин тийм яагаад чадахгүй билээ гэж бодохоор бид нараа бавдсан авсан. Тэгээ бүтэн сан өдөр би саанд суудаг. Харин 7 хоногийн хугацаанд нэрэ үнэхээр бурханы үгийг бодоод Үнийгээс тий. Үнийг дагаад амьдрах боломж хэрхэн байдаг вэ гэж бодохоор нэрэ үнэхээр тийм их байдаггүй. Жохон бүтэн сайн өдрөөр ирээд а энэ өдрөөр би католик шашны итгэгч юм байс итгэгч юм мөн байна гэдгийг өөр сэргээд ингээ явд. Тийм учраас энэ өдрийг маш бурхан сайн мэдээнд анхаарцгаа. Тэгээд үүнийгээ сонсоод өөрийнхөө амьдрал нэрэ өөрчлөгдөхийн тул яах вэ гэдгийг за нэгдэх өдрөө хоёр дэх өдрөөс бас нэгдэх өдрөө хоёр дэх өдрөө бас бодоорой гэж би одоо ярихээр жоохон эргэлзээ тэ болсон. Им муу маягаар биш. Ганц энэ өдөр ч гэсэн чинь сонсон сайн мэдээгээр өөрийгөө өөрчлөх өөрчлөхдөх хин тул хичээжгээ. Тэгэхээр энэ нөлөө нэгдэх өдөр нэгдэх өдөр хүртэл явбал тэрээсэ. Тэгээд нэгдэх өдөр хүртэл энэ нөлөө явдаг гэвэл цаашдаа ямар нэг өдөр хоёр дэх өдөр хүртэл энэ нөлөө явах магадгүй. Тэгээд бас ингээд сайн тасвал энэ нөлөө 3 дэх өдөр хүртэл явах магадгүй. Тэгээд би өнөөдрийн өнөөдөр сонсон айдлаар мөн миний ярих энэ үгээр номлолоор бич бас өөрчлөх тохиром нэрэ хич байна тий. Тэр юм бэ. Би сайн гамшид ирсэн. <laughs> Гамшиж ирсэн бэ. Харин тийм учраас жогсохгүйгээр өөрийгөө эргэж үзье. Тэгээд энэ бүтэн сайн өдрөөр сонссон, тэгээ цайвэрсэн. Яа би өөрөө хинт цайвэрч байгаа юм бэ гэдгийг сайн хадгаллаа. Сайн мэдээд явах хэрэгсч байна. Нэрээ хинт цаавж байгаа юм бэ? Би өөртөө хэрэгтэй үгийг өөртөө ярих хэрэг Иесүнд хүрдээр ирсэн үү? Эсвэл Тэнгэр бурхантай ярих хэрэг хүсэнд ирсэн үү гэдгийг тэгээд дахиад бодцгоё. Тэгээд энэ үлүү маань нэгдэх ганц энэ өдөрч гэсэн чинь бүтэн сайн өдөрч гэсэн чинь намайг өөрчлөх төхинтүүл надад туслаач гэж Тэнгэр бурханаас гуйсгоё. Тэгээд нэгдэх өдөр хүртэл, хоёрдэх өдөр хүртэл тэгээд бүтэн сайн өдөр өөрийн бүх амьдрал түүний сургалтаар явах чадах хүртэл хамтраа хичээцгээе.